บุ๊กทูยี่สิบสองดวาเดสตอีดวาการสนทนาสามชาสกันเยทรีคุณสูบบุหรี่ไหมคะพูชิเตลีดิฉันเคยสูบค่ะ Prije da. แต่ตอนนี้ดิฉันไม่สูบแล้ว Ali sada više ne pušim. รบกวนคุณไหมคะถ้าดิฉันจะสูบบุหรี่ Smeta li vam ako ja pušim? ไม่เลยค่ะ Ne, apsolutno ne. มันไม่ได้รบกวนดิฉันค่ะ Ne smeta mi คุณจะดื่มอะไรไหมคะ Hoćete li popiti nešto บรันดีไหมคะ Jedan konjak ไม่ค่ะ ดิฉันชอบเบียร์มากกว่า Ne radije pivo คุณเดินทางบ่อยไหมคะ Putujete li mnogo? บ่อยค่ะ ส่วนใหญ่เป็นการเดินทางเพื่อธุรกิจ Da, većinom su to poslovna putovanja. แต่ตอนนี้เรามาพักร้อน Ali sada smo ovdje na godišnjem odmoru. ร้อนอะไรอย่างนี้คาคว а บรู ч ีนาใช่ วันนี้ร้อนจริงๆ Да, д า н า с је стварно вруће เราไปที่ระเบียงกันเถอะไ а เดโมนาบ б ลคอน พรุ่งนี้จะมีงานรื่นเริงที่นี่สุตรเชโอเว บิตีซาบาบาคุณจะมาร่วมงานด้วยไหมคะฮอเชเตลีอีวีดอชิค่ะพวกเราได้รับเชิญด้วยด้ามิสโมตาโคเจอร์พอสวานี